يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا Siku tutapowaita kila kikundi cha watu kwa mujibu wa kifuatacho. Basi atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, basi hao watasoma kitabu chao wala hawatadhulumiwa hata chembe. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا Na aliyekuwa hapa kipofu, basi atakuwa kipofu akhera na atakuwa aliyeipotea zaidi njia. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا Na hakika walikaribia kukushawishi uache tuliokufunulia ili utuzulie mengineyo. Na hapo ndio wangalikufanya rafiki. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا na lau kuwa hatukukuweka imara ungelikaribia kuwaelekea kidogo idha la adhaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamati thumma la tajidu laka alayna nasira Hapo basi bila shaka tungelikuonjesha adhabu mardofu ya uhai na adhabu mardofu ya kifo kisha usingepata mtu wa kukunusuru nasi wa in kadu la yastafizunaka min al-ard minha wa idhan la yalbathuna khilafaka illa qalila na walitaka kukukera ili uitoke nchi na hapo wao wasingelibakia humo ila kwa muda mchache tu sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila huo ndiyo mwendo kwa mitume tuliowatuma kabla yako wala hupati mabadiliko katika mwendo wetu Allahu akbar Allah أكبر لا إله إلا الله Ewe nabii, waambie watu wako siku tutapowaita kila kikundi kwa alama zao wanazozijua au mwongozi wao wanemfuata au nabii au kitabu wakaambiwa enyi watu wa Musa au enyi watu wa Qurani na kadhalika ili wapokee vitabu vya amali zao basi atakayepokea kitabu cha amali zake kwa mkono wake wa kulia na hao ndio wenye bahati njema hao watasoma kitabu chao kwa furaha na wala hawatapunguziwa katika ujira wao duni ya kitu ama yule wa kikundi kingine tamhuzunisha atayoyaona na atazibwa njia za kuokoka na hata kipofu asione pa kuepuka adhabu yake kama alivyokuwa duniani kipofu haioni njia ya haki na uongofu. Na kwa duniani kipofu wa moyo basi akhera ni kipofu zaidi na yumbali zaidi na njia ya kheri. Hakika washirikina wanatafuta kila njia wa kuachisha Qurani, tafute miujiza mingineyo ili uwe kama uliyetuzulia sisi uongo na hapo ndio watakufanya uwe rafiki yao. Na hila hizi zimekaririwa na zimekuwa nyingi. Na kwa hivyo ungelikaribia kuyafuata wayatakayo ila kwa kuwa wewe ni mtume wetu ule mwaminifu haya kuwa hayo. Upole wetu umekugubika wewe. Tukakulinda usiwakubalie matakwa yao na tukakupa nguvu simame juu ya haki. Na lau kuwa si hayo ungelikaribia kwa kubalia kwa tamaa ya kuwa huenda ikafika siku imani yao ikakamilika baadaye wakishaanza kuingia katika Uislamu. Na lau ungelikaribia kuelekea hao basi tungelikukusanyia adhabu za duniani tukazifanya marudufu na adhabu za akhera nazo tukaziongeza mara mbili vile vile na wala usingelipate yeyote ukunusuru na adhabu lakini hayo hayawi kabisa, hayawi kumfikiria mtume wetu mwaminifu. Na makafiri wa maka wamejaribu na walikaribia kukuudhi mpaka wakutoe kwenye ardhi ya maka kwa uadui wao na chuki zao. Na lao yangelikuwa hayo, basi wao nao wasingelibaki humo ila muda mchache tu, kisha washindwe katika hayo mambo yao na hukumu hiyo ya Mwenyezi Mungu. Na huo ndio mwendo wetu kwa mitume ya kabla yako huwahiliki wale wanaowafukuza manabii wao na wala hapana mabadiliko katika mwendo wetu.